Je mag dit niet, hulle zal die plek noem, moordvallei. En hulle zal die mensen wat sterf, daar begrawe, omdat daar nie ander plek vergrafte sal wees nie. Die voels en die wilde dieren zal die lijken van jullie volk vreet, en niemand zal die voels en die dieren wegjaag nie. In die steden van Juda en in die straten van Jerusalem zal niemand feestvier en vrolijk wees nie, en niemand zal daar trouw nie, van die land zal verwoes wees.